prvej línii. Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Zdravím vás z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii a všetci poslucháči, ktorí nás počúvajú naživo 29. apríla od 21.30, môžu svoje otázky, pripomienky, postrehy dnešnému hostovi písať na známu adresu studio.slobodnyvysielac.sk a odporúčam, aby ste tak urobili čo najskôr, aby sme to naozaj stihli potom aj prečítať, lebo niekedy sa stáva, že posledných 5 minút chodia otázky a to už nie je šanca ani prečítať, nie je to ešte zodpovedať hostom. Máme tu dnes jednu takú novinku, pretože okrem hostia, ktorý teda bude na telefóne, bude tu aj jedna poslucháčka, ktorá priamo tu zo štúdia položí zo pár otázok dnešnému hostovi. A poďme si tak najprv si teda predstavme ju, lebo dáma má prednosť teda. Dúfam, že host tiež je v pohode s tým, ako ho poznáme, tak určite je. Takže to je Viera Predanociová. Dobrý večer. Dobrý večer. A hlavný dnešný host je štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, pán Štefan Kufa. Dobrý večer. Dobrý, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov. Tak v úvode klasická otázka, ako sa máte, ako sa darí, máte asi veľa toho. Teraz je otázka na, na vás. dámu, alebo na vás. Na, mňa. na vás. Veľmi dobre, najlepšie v tomto chotári. <laughs> Už nehovorím. No, človek to nemôže sťažovať normálne ako pracovne, jak, jak stále. Keď som, keď som sa rozprával s pár ľuďmi o tom, že prídete vy, tak sa potešili, lebo že Štefana Kufu veľmi často do, do médií nepúšťajú alebo nedávajú, alebo že sa neobjavuje. Prečo sa možno neobjavujete tak častejšie v tých médiách? Možno taká otázka praktická? Mm, je to pravda, som mimo parlamentu menej som ako v médiách. Ja takto aj v minulosti, aj za celú tú svoju pôsobnosť ako v politike, Nebol som nikdy taký aktívny, že by som aktívne vyhľadával ako média. Bráne som sa nebránil, ale v podstate nevyhľadával sa. Ani to nerobím. Aj teraz prišla vlastne <laughs> ponuka z vašej strany aj oslovenie, tak na to reagujem ako pozitívne. Teším sa, že máme alternatívne médiá, lebo aj v minulosti a hlavne prepačte za výraz, ktorý poviem, ale v tom COVID terore, keď to bolo, tak ste boli naozaj tou alternatívou, kde ste sa snažili trošku vyvážiť aj tú mainstreamovú stránku, kde bolo mnohé veci ako jednostranne, ako podávané. Vy ste boli takou alternatívou, kde ste vnášali aj také tie iné názory. Ďakujeme Dnes pekne. Žijeme dobu takú veľmi zvláštnu, že v podstate aj ten mainstream e, vnúcuje ten svoj vlastný ako názor. Ako náhle má občan e, Slovenskej republiky alebo celkovo človek, hoci ktorý iný názor. A môže ho mať aj nesprávne, aj pomílené, aj na tie názory, ako máme. A nie ste zaznávaní, ste konšpirátor a ja neviem, všelijaké to ostraktizovanie tých ľudí, ktoré tu na je. A, a to je výborné. To tak nebolo, to ako keby sme, prepáčte, že keď to tak poviem, ako keby sme žili Eh, tak eh, nenápadne zakradajú sa, zakradujúcu sa novodobú totalitu. Neviem, či to vidíte aj vy tak, ale ano. myslím si, že ten proces by trebalo aj zastaviť, lebo aj tá sloboda prejavu ja mám uh, právo na ten názor aj iný, s ktorým ty nesúhlasíš. A to nie sú aj súdne žaloby a podnety na prokuratúry a proste také všelijaké tieto nechutnosti, ktoré sa tu nadejú na Slovensku. Je ja, výborné. Zjavom je to v poslednom, poslednom období. Áno, že je výborné, že toto rozprávate teraz, lebo hoci sme neboli vôbec ani dohodnutí na tom, tak práve ste mi perfektne nahrali na smeč, pretože ako prvú tému som chcel otvoriť, pretože to naozaj teraz tak horí. Udialo sa to naozaj dnes, keď vlastne Najvyšší súd zrušil to rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorý nedal daného kolára na, do väzby a teraz teda Najvyšší súd rozhodol, že musí ísť do väzby a to súvisí teda so slobodou slova. Tak krátko by sme sa mohli venovať tomu, že aký máte na to názor, pretože ľudí to zaujíma, ale ešte predtým, ako budete rozprávať, tak pustíme si práve zvuk E, Dennyho, Bombi, e, Dennyho Kolára, ktorý teda toto napísal a toto je prerozprávaný e, jeho písomný prejav a týmto písomným prejavom sa vlastne už ako keby lúčil, lebo už jedna z možností bola, že dostane sa do väzby a už nebude mať možnosť písať, tak poďme na tento krátky zvuk. YouTuber Daniel Bombic alias Denny Kolár vo svojom príspevku na Telegrame píše Rozlúčka so slobodou. Štvrtý súd behom troch mesiacov doteraz najtvrdší pokus o uvrhnutie mňa do väzby sa uskutoční v útorok 29. apríla 2025, kde Najvyšší súd Slovenskej republiky Petržalka, Panonská cesta 11. Parkovanie je všade naokolo. Politický a mediálny hon roka pokračuje. Tentokrát ma chcú zavrieť na doslova ničom. Je vedomosť o enormných tlakoch zvnútra, z vysokých miest. Mainstream o mne napísal za posledný týždeň cez 60 plus článkov. Na tomto mieste sa stretneme už druhýkrát. Čiže vieme, čo robíme. Nekričíme, žiadne výzvy k násiliu, nič také. My nie sme besní liberáli v uliciach. Zraz je o 12.00 pred budovou súdu. Tentokrát prídem aj ja o hodinu skôr nech sa môžem venovať vám, fanúšikom. Spolu so mnou sa má zjaviť aj pár známych mien. Je to verejné pojednávanie. Ako sa dostanete dnu? Príďte na čas. Ak, a to je jedno veľké ak, ale ak výjdem von, ideme si sadnúť na besedu do podniku v okolí 13 minút pešo od súdu na moje náklady. Teším sa na všetkých, toto bude doteraz najťažší súd a moje šance sa zmenšujú. Zapnite si follow. Daniel Bombic alias Denny Kolár pre Telegram. Takže to bol Denny Kolár. Ako hodnotíte, pán štátny tajomník, toto, čo sa udialo dnes? Tak e, pozrite sa, tak, som to v úvode, ako povedal, ne, nemám dôvod e, zmeniť e, svoj postoj, nech je to kdokoľvek. Úprimne povedané, možno sa budete čudovať, alebo aj sa usmiete aj poslucháči že ja toho chlapca nejak e, nepoznám, ani ho nesledujem nejak e, na internete. Samozrejme to človek zachytil, lebo sám to povedal tu na, že 60 článkov, tak to vám desí, čo si vyskočí. Takže celkom ja osobne ho nepoznám ani, ani nesledujem tie jeho prejavy, ani čo povedal, čo nepovedal. Nech už by to bolo akokoľvek, ale tá sloboda ako prejav, sloboda slova má byť ako zaručená, ak teda sme naozaj demokratickou spoločnosťou alebo jedno síce hlásame a potom druhé žijeme. Myslím si, že neviem teraz, už nechcem spochybňovať súd, to si určite necúfam, lebo neviem, aké rozhodnutie do toho som ako nevidel, ale že by eh, v tom 21. storočí človek eh, skončil za nejaký eh, prejav verbálny slova a vo väzbe. Dá sa mi to pritiahnuté závlasy. A a myslím si, že sa tak naozaj vzdialujeme na mile od tej, od tej slobody toho prejavu. Nemôže to byť tak, že nejaká skupina ľudí, a to už je jedna, či sú to novinári alebo politici, alebo to, tak majú právo na, na ten e, prejav ja slobodu slova a ty si ten druhý alebo druhorady, tak ty už e, to právo nemáš. Myslím si, že rovnaké, rovnaké právo by sme mali mať. Samozrejme, aby sme nešírili nejaké tieto nenávisné a také všelijaké veci, ktoré sa tu na e, vyskakujú nejaký extrémizmus, fašizmus a nacizmus a proste tieto veci. To nikto s tým určite súhlasiť nebude, ale myslím si, že tá sloboda slova, a sloboda prejavu mala by byť zachovaná a rešpektovaná. A ako možno hodnotíte to, že <laughs> vlastne aj v tom čase, keď mu už dali tie puta, tak ukázal pred tie médiá, tie, teda tie ruky s tými putami a, a na tých prstoch ešte ukázal ten, ten symbol, ktorý je taký problematický, viete ktorý, možno tak odľahčenie. Neviem, lebo ja toto, e, tak tie detaily neviem, naozaj neviem, že aký, aký symbol na prstoch môže ukázať taký. E, neviem si to ani pre to, prepáčte, možno vyzerám blbo aj pred vašimi poslucháčmi, ale aký symbol e, prstami môžete ukázať tak, že skončíte vo VSB. A to je čudné. Tak. No, no neviem, že čo to je za symbol, lebo hovorím, že vôbec netuším, že aký, nevidel som to ani v minulosti ani dnes som vôbec nemal ako na to čas. Ja som e, pred chvíľou len skončil svoje pracovné veci Takže neviem, že čo ukazoval, naozaj neviem. Sa to je ten symbol, ako je na podravke, čo je ten pán, ktorý na podravke ukazuje, ako mu to chutí, ale zase niektorí vykladajú tento symbol, že je symbol e, rasistický a že znamená white power, biela sila. Hmm. Tak, e, no, poviem, že v tomto som negramotný, neviem, čo znamená ako ten symbol. Naozaj necítim sa kompetentný k tomu vyjadriť No a keď ja <laughs> neviem, že kto to dokáže ako identifikovať z nejakého, čávem ukazovania ako na prstoch, teda sa budete na ulici s niekým rozprávať a náhodou rozhodíte rukami alebo čo a vás e, odfotia v nejakej také situácii, že aký symbol vy ukazujete. A však ak domu vidí do hlavy, že čo to je, aký je symbol, alebo čo, čo jak rukou vy vyjadrite, čo si čo ani, ani verbálne nie je vyjadrené. Možno v tej súvislosti... Podstate to je neverbálne ako vyjadrenie, si <laughs> to ani predstaviť, že kto si trúfa to a ako posúdi, že áno, že presne je toto. Ale no, ja som to teda nemal takú istotu v tom. Áno, možno v tej súvislosti by sa malo hovoriť aj o tom, že aj ten pozdrav sláva Ukrajine, ktorý mnohí používajú, tak sa dá označiť, alebo mnohí ho aj považujú za fašistický, za banderovský. Áno, som to počul. Hej, no, viete, tak ja vám to poviem takto, ja už e, som generácia taká povojnová, Hej. A ja keď som počúval e, mojich starých rodičov, ktorí rozprávali o vojnových utrapách, tak oni zažili aj prvú svetovú vojnu, aj druhú svetovú vojnu a počul som aj o prvej, aj o druhej svetovej vojne. My sme generácia priamo ako mali to sprostredkovanie od tých účastníkov. To nebolo tak vzdialené, jak je to dnes. Mm, tak na adresu ako e, Benderu a Benderovcov môžem povedať, Hej, aj čo susedia, keď z dedine ako prišli aj večer, keď sa rozprávali. My, ak deti, sme sedeli deti na truhlici bokom. To neboli aj slova adresované nám, lebo to starí chlapi sa medzi sebou rozprávali. Nikdy nič pozitívne o Benderovcov som nepočul. Naopak, rozprávali udalosti, hrozostrašné udalosti, ktoré sa robili nie cez vojnu, po vojne. Vojna skončila v 45. roku a to bolo, oni ešte operovali ako tieto bandy No, v 46., 47. severovýchod Slovenska, juh Polska, bolo to veľmi také ako aktívne, takže ja som tam nič pozitívne ako nepočul. No, keď ma počúvajú Ukrajinci, budú ako urazení, ale ja jednoducho e, nikdy som nepočul nič dobre. Naopak, rozprávali tam konkrétne mená, konkrétne udalosti, aké hrôzo strašné veci sa ako diali. Tak e, ja mám tú informáciu takú a aký môžem mať teraz názor e, na to nezmenil som ho. Ja v podstate, pre mňa to boli autority, ktoré sa rozprávali ako medzi sebou. No a dneska, keď kto si by tu chcel ako toto preferovať, že aký to bolo veľký ako hrdina, no v mojich očiach určite nie. A myslím si, že aj v očiach mnohých Slovákov, tí, ktorí majú tie informácie cez svojich starých rodičov, možno aj rodičov, e, tie staršie ročníky, tak e, tiež si nemyslím, že by mali nejaký iný názor a obraz na to. Ešte posledná otázka k Denimu Kolárovi, ale samozrejme poslucháči, keď budú ešte chcieť nejakú otázku, možno aj k tejto téme, tak môžu písať, ale možno tak do budúcnosti, lebo sa hovorí práve o Denim Kolárovi ako o možnom kandidátovi na poslanca napríklad za stranu Smer, ktorú teda aj on podporuje a je to vlastne váš koaličný partner. Myslíte si, že vlastne týmto, a ako, na, ako aj o ňom píšu tých 60 plus článkov a tak ďalej, že len vytvárajú z neho jednak martýra a jednak mu zvyšujú v podstate preferencie a tým pádom sa on raz môže dostať do parlamentu. Takže v podstate mu robia užitočnú službu. Ono je to takto, viete, niekedy tí ľudia, eh, hej, tak eh, pretávam aj ja eh, si v živote aj, aj proste takto. Ja teraz poukazujem, <laughs> ak minulé no- bol na jednom rokovaní na obecnom úrade a pán starosta mi hovorí, no a však dneska ste štátny tajomníkom, zajtra nie ste. Ja hovorím, že to je aj vy starosta, dneska ešte ste a zajtra nemusíte byť. A mne to nemusíte rozprávať, lebo ja viem, že ako to v politike chodí. A dneska si možno bežný občan, ktorý e, eh, máš takéto problémy, No a zajtra môžeš byť poslancom Národnej rady, či môžeš aj kandidovať aj na prezidenta Slovenskej republiky. Však nikomu to není zakázané. Takže ktokoľvek eh, splňa ako podmienky na to, aby mohol ako kandidovať, tak slobodne môže ktokoľvek. Aby si bol občan Slovenskej republiky, mal vek 18 rokov, v podstate to eh, splňaš. Áno. No a, a tie ďalšie veci, tá bezúhonnosť, že by bola no a môžeš kandidovať. Poďme teraz aj na otázky, hlavne na tie otázky, ktoré sa týkajú vášho rezortu. Mm. Ja by som veľmi rád prebral aspoň skratkovite, lebo samozrejme nemáme toho času veľa. Medvedia, mhm. ako, aký je ďalší teda postup, alebo možno aké sú výsledky po tom, čo sa schválilo posledne, čo sa týka medvedia, potom kanalizácie, lebo v tých sa vášmu rezortu darí, tie sa v mhm. mnohých prípadoch naštartovali cez tie eurofondy. Tiež by sme mohli niečo porozprávať o tej prečerpávačke Malin, Malinec, ale nie len kvôli nej samotnej, ale možno do, do budúcnosti o takýchto projektoch užitočných, dá sa povedať, ako by sa dali presadzovať, možno viacej komunikovať a tak ďalej. Potom by sme mohli niečo o tej téme Gabčíkovo a uvidíme, čo všetko ešte stihneme, ale jednu dôležitú vec ešte predtým by som rád prebral, aspoň tak okrajovo, lebo to sa stalo práve včera, 28. apríla, v Španielsku. Iste ste zaregistrovali, že mali blackout a to znamená výpadok elektrickej energie a súvisí to čiastočne aj s vašim rezortom, lebo tak samozrejme, keď budeme budovať napríklad nejakú prečerpávačku, aj s tým účelom, aby sme zabránili nejakým možným budúcim blackoutom, aby sa nestali u nás, tak je to asi dobrý argument. E, a moja otázka smeruje k tomu, že čo by sme mali podľa vás urobiť na Slovensku, aby, sa, aby sme boli pripravení na niečo také podobné, ako sa stalo v tom Španielsku, čo sa týka toho blackoutu? Hej, ja to tak uh, hovorím na ministerstvo životného prostredia, lebo trošku tak uh, naznačím niektorú tak, takú inú vec. Viete, ľudí väčšinou tak zaujíma aj vôbec aj tých ochranárov, poviem slnečkárov, si neodpustím ani ta, tak, takúto poznámku, aj takzvaných možno, že pasujúci sa za ochranárov, aké by nič iné neexistovalo na Slovensku problém len medveď, Eh, vlk a rys ostrovitej. Medveď hnedý, vlk bravý a rys ostrovit. Ale my tu máme presne tieto témy, ktoré ste tu ako povedali, aj tú prečerpavačku a tieto čo, eh, témy, čo ste povedali aj v súvislosti s elektrikou, že to Španielsko ako bolo teraz eh, prešli takou, takýmto dňom včera. Ale chcem povedať to, že v podstate pod rezort ministerstva životného prostredia patrí aj celá sekcia vod a tam sú všetky ako vody a vlastne ten hydroenergetický potenciál, ktorý na Slovensku je, tak ho treba naozaj e, maximalizovať. Ale to nie je len hydroenergetický potenciál, e, pretože vodné nádrže a to malokrát aj poslucháči a možno aj televízni diváci vedia, viete, ak tu teraz takmer rok tu na nepršalo na Slovensku. Od minulej jary teraz e, ten daždík, ktorý ako prišiel u nás, ja som <clears throat> z východného Slovenska, sucha bola zima, e, v podstate jeseň nepršalo. E, na jar to bol posledný sneh, ktorý ešte bol, to bola taká posledná vlhkosť a teraz po roku zapršalo. Deficit vody, vláhy úplne všade, krajina vyprahnutá a no, naozaj to bol obrovský problém kde v podstate v našich ako podmienkach Hej, my tú vodu vždy sme mali ako dostatok. Hej, takmer každý deň ako pršalo a teraz takmer rok nepršalo. No a čo sa týka <clears throat> v podstate ako je priehrady Malinec, tú prečerpávačku, ktorú ste ako spomenuli, v podstate toto je projekt, ktorý bude slúžiť predovšetkým nám, všetkým ako občanom Slovenskej republiky, a vždycky priehrady väčšinou teda sú viazučovo ako stavané, to je ten hydroenergetický potenciál, protipovodňové opatrenia, závlažové op- opatrenia, ale aj ten ekologický rozmer. Najprv tie ochranári, tzv. ochranári, ktorí sa pasujú za ochrancov ako prírody, zoberú transparenty, to nie, že si napíšu na kartonové krabice, ale majú perfektne to pripravené a tak, koľkokrát sa čudujem, že tieto ako Ehm, čo si takéto no ženu, však to kopec peniazy, ako musí stať. A hneď protestuje, lebo my nechceme prierodu, my nechceme to, my nechceme. Hej, no dobre, nemusíš ju mať. Koľko ty hodný sa svojho pohodlia? Ak sa zriekneš svojho pohodlia, nebudeš mať pitnú vodu v domácnosti, lebo bude nám chýbať. Nebudeš svietiť elektrikou, lebo nebudeme mať čím e, svietiť. No a už, ja neviem, keď už by sme mali siahnuť na to, že budeš hľadovať, lebo nedopestujeme dostatok e, polnohospodárských e, plodín na našich poliach, lebo bude sucho a nebudeme mať odkiaľ brať vodu. No tak to potom, kto by bol pláč a škripanie zubov? Tí ľudia, e, mladí ľudia, to dnes musím povedať, že ja som stále to tak hovoril, že to sú 20 dnes musím hovoriť 30 40 to sú takí, sme vychovali takú generáciu rozmaznaných ľudí, prepačte, nechcem sa dotknúť ako všetky a nechcem generalizovať, ale mnohí takí sú, kde jednoducho tí majú len také požiadavky. Oni hovoria veľakrát ako hrdo, my vieme čerpať eurofondy. No tak, tak, tak sme vy, e, vychovali len také čerpadlá, ktoré len čerpajú, ale vierne si rukavy nepolakte, ale hore gramenám a kedy začnete čo si aj tvoriť generácia našich otcov a našich starých otcov, pozrime sa dozadu, čo všetko vybudovali. My, čo všetko sme zbúrali, čo sme všetko zničili. Fungujúce veci, ktoré sme mali, jednoducho nemáme. A my, keď sa nespamätáme ako dostatočne, <laughs> ja hovorím, že to, je, to už je 5 minút po 12. a nie pred 12 ak nezačneme naozaj poctivo ako pracovať tak, aby sme si aj dopracovali, keď už som spomenul, tie polnohospodárske plodiny, aby aj tá sebestačnosť Slovenska potravinovej základne bola oveľa vyššia, nie na úrovni nejakých 34-36%, však to je strašné. My sme mali <clears throat> cez 100% eh, produkciu polnohospodárských produktov, keď to bolo ešte za socializmus, a dneska sme padli na úroveň 34-36 no 1200-1500 gramionov potravín ti denne nebudú dochádzať. A keď naozaj príde potravinová kríza, čo môže? Ja nechcem strašiť, ale my to vidíme, že v podstate ten nedostatok vody, to nie je len u nás na Slovensku. Som bol tak eh, na nejakých pracovných cestách ešte minulý rok ako v jeseni, ale jednoducho ten problém e, je v celej Európe, vo svete. Hej, takže o tú vodu to ešte budeme ako zápasiť. A my nedene sa správame k tej vode asi tak, no však tej vody máme dosť. No tak dolu Dunajom, alebo respektíve hore Dunajcom, alebo na sever ide 4%, alebo tu dole 96%, tak to pustíme to dolu. Nie, my potrebujeme, aby sme tú vodu ako zachytávali. A nie, že by sme, nie, že čerpať podzemné vody, tie si máme šetriť ako strategický zdroj, my máme zachytávať povrchové vody. A pokiaľ my nebudu, nedobudujeme priehrady, a ja to hovorím, a poviem to tak otvorene, to už vidím, že ak nás budú ako napadať, dobudovať priehrady, nie že malinec dobudovať, ale všetky priehrady a všade tam, kde na Slovensku je to možné. Ešte raz to zopakujem, všade tam, kde je to možné. Potrebujeme to, keď sa pozrieme do susedného Rakúska, e, majú vybudované aj vodné elektrárne, priehrady, pozrite sa do Švajčiarska. Keby my sme vybudovali čo len jednu takú priehradu, jak oni majú systém priehrad a vybudované hore v Alpách, no to by bolo kriku u nás na Slovensku. No ale e, jednoducho my tú vodu potrebujeme a tú vodu nielen pre domácnosti, lebo my veľakrát to vnímame, že pre domácnosti, aby sme mali dostatok vody ale aby mali dostatok vody aj polnohospodári, z čoho budú Oni Potrebujú vodu aj akú, však povrchovú, nepodzemnú vodu. Priemysel, akú vodu potrebuje? Však e, to mnohí ľudia nevedia, ale však my potrebuje e, e, priemysel ako na Slovensku však spotrebováva akú vodu, však povrchovú vodu, či od, odbery z riek alebo z priehrad. Však na to boli vybudované za týmto účelom tie priehrady. Rúžin bol vybudovaný predovšetkým e, e, za účelom zásobovania vody e, východoslovenského slovenských železiarní, teraz terajší uvestil. Šírava bola vybudovaná kvôli e, tepelnej e- elektrárne Vojany, hej, e, zase kvôli e, e tejto e, požiadavke. Domáša bola vybudovaná kvôli bukoze, aby bola dostatok vody. Ale tá voda, tie priehrady jednak slúžia ako pre ten priemysel, ale v čase nedostatku, čo teraz posledné roky ako máme, a to je systém prepracovaný, kedy sa voda manipuluje. Voda sa manipuluje tak, aby bolo primerané množstvo vody v korite riek. A to malo kto vie, a my sme mali, myslím, že teraz to bude rok a po roku 2023, pod veľkými kozmalovcami, tak my sme na, na Hrone mali obrovský problém, tam sa prehrievala voda. Viete, ľudia vnímajú na Slovensku, lebo to je veľká téma. My keď sme poukazovali na problém medvedia hnedého, tak to ignorovali ako všetci. Dnes je to obrovská téma, ale my sme to pred dvoma rokmi rozprávali. Ešte pánu Budajovi sme, sme upozornili v Národnej rade, nevolá čo s tým robiť, tých medvedov je veľa. A tu už je len otázka, že kedy a na akom mieste dojde k útoku medveďa hnedého na človeka, ale s následkom usmrtenia. Stalo sa to. Sobertici sme len začali ako, v podstate začali sa medvede toho roku ako prebudzať. Hneď máme veľkú tragédiu, 200 metrov údajne od, od ľudských obydlí na polane medveď tápil e, neviem, 52 ročne alebo koľko rokov má. Ja, v podstate tá tragédia skončila smrťou. No a teraz v mainstreame alebo ešte sa nájdú ľudia takí, ktorí povedia, hej, že čo tam robil, či hľadal parohy, zbieral huby. No keby čokoľvek, keby bolo aj na tej vychádzke. Ale teraz čo, lebo medveď má väčšiu hodnotu, ako má človek. No tak to nie je takú čudnú dobu, ako žijeme. Však v podstate, keď je len medveď vás napadne a máte trvalé následky, že vás vlastne taký, takýmto spôsobom zraní, však sú také zranenia, že medveď vylúpil oko e, horárovi a podobne, E, uhryznutia, rozdrapané ruky, chrbát a tak, však mi ukazovali chlapi aj, aj polovníci, aké, ak boli napadnutí ako e, týmito medveďmi. To není to sranda. To, predotiera sa to tak veľakrát v médiách, že to je taký plišový masko. No figu borovu. To je vždycky divá šelma, je nevyspytateľná, ty si myslíš, že nič, ale proste e, je to divo, divo žijúci ako tvor, naozaj môže e, zareagovať nevyspytateľné a to ja aj varujem, ako aj tých, aj upozorňujem ľudí, ktorí chodia ako do prírody, aby si na to dávali pozor. To nie je tak, že ty pôjdeš mrkvičkou krmiť alebo chlebičkom alebo čo si také. Ale naozaj byť veľmi ako potretný a vyhýbať sa za stretnutí, e, stret, e, stretnutiam s medveďom. A tam, kde sú označené tie lokality, lebo sú niekde, tie tabule na Slovensku a však máme aj vyhlásené tie výnimočné situácie, tak je celý vlastne rád e, okresov, miest a obcí, kde tá výnimočná situácia kvôli medveďovi hnedemu bola vyhlásená. To je dobré, lebo to si môžu ako tí posluchači si to aj pozrieť aj hoci kto a vyhýbať sa tým miestam. Ja vám to poviem pán, pán redaktor, tiež tak vám položím otázku. Uh-huh. Je normálne to, že medveď beha nám v Liptovskom Mikuláši za bielého dňa v centre mesta? No Je určite nie. Určite no. nie. A mamička s kočiarom, ktorá ide cez prechod prechodcov a teraz vy čakáte tu v Bratislave, keby tak, že mamička išla cez prechod eh, prechodcov, a medveď ju prebe, predbehne na prechode. To je lepší prípad, keď predbehne. Ale keď vás napadne, však tam to napadnutie, ktoré tam bolo aj v tom meste, tam sa človek skryl za ten elektrický stĺp, však to bolo, to bolo tu ráno až počuť, jak to tlapu, jak, e, jak buchol do toho železného stĺpa. To je mimoriadne nebezpečné. Aj zasahové týmy, ktoré máme ako na Slovensku, tak takisto prešli špeciálnym školením. Teraz sme do toho zapojili v podstate aj armádu hľadáme ako eh, to riešenie ako toho medvedia, ako také teda hľadáme. Máme to riešenie, lebo aj v spolupráci ako eh, s vojskom, čím chcem poďakovať aj ministrovi aj národnej obrany a ministrovi životného prostredia, kde v podstate všetkých tých problémových medveďov ideme eliminovať. Vláda prijala uznesenie, že 350 kusov medveďov E, jednoducho bude odlovený predovšetkým e, tie, ktoré sú ako problémové. My sme mali teraz e, neviem, týždeň, tuším dozadu, pred Veľkou nocou ešte sme mali stretnutie, možno 10 dní, to je, kde boli zastupcovia aj z ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj Slovenská polovnícká komora, <clears throat> kde sme navrhovali Ehm, v podstate tú spoluprácu medzi Ministerstvom životného prostredia a ni, e, nimi, tak sme žiadali, aby aj Slovenská polovnická komora dala žiadosť na nás ako na Ministerstvo životného prostredia a my vydáme rozhodnutie, aby mohli a ďalej, že by to preniesli, ako delegovali ten odlov tých medveďov na jednotlivé polovné združenia. No nedohodli sme sa. Nedohodli sme sa, došlo aj k nedorozumeniu. Oni operovali uznesením vlády, že aby my sme konali, že by sme my vydali exofo, že by sme konali. A my hovorím, však aj? jak? Však e, my už sme tak a v minulosti aj historicky to nikdy nebolo, že ministerstvo len tak ako z ničoho nič začalo ako samokonať. konať. Hovorím, však to je taký problém, aby Slovenská polovnická komora dala si radosť na odlov ako tých medvedov. No nedali to. No keď to nedali, v podstate museli sme nájsť inú formu, ako to riešiť, pretože jednoducho životy a zdravie občanov Slovenskej republiky sú nám v podstate sú prioritou a sú nad všetkým. No malo by to tak Európska byť. No. legislatíva, ktorá je, prepáčte ešte, keď to tak poviem, to tak nezaujíma v tom zmysle, že my máme nejaký problém ako na Slovensku, lebo je to Ačkový živočích, chránený živočích, ktorý je v podstate pre celú Európsku úniu to, že v Španielsku nemajú ani jedného medveďa a my tu máme aj 3000, 5000, nemáme to presne ani zmonitorované, lebo tie monitoringy v minulosti, čo boli, boli nepresné, to vieme si povedať, že nesprávne. Preto po desiatich rokoch my nemôžeme mať menej kusov medveďa, jak sme mali pred desiatimi rokmi, keď nám behajú po našich obciach. Keby ste mali malú cerku alebo ja neviem syna a teraz ja neviem, e, tak ak je teraz v tejto chvíli, aká je tma, má ísť No a keď sú, ja neviem, jesenné mesiace, keď sú v jeseni hej, a sú tie dni sú krátke, no tak pošlite ho na autobusovú zastávku, však sa ho poslať tam. No a jak majú fungovať ľudia na vidieku? A my to tak sme aj hovorili, aj stále na to poukazujeme. My sme vidieckou krajinou Slovensko a väčšina obyvateľov Slovenskej republiky žije na vidieku ale my chceme, aby dôstojne žili. Nie živorili, ale dôstojne žili. Nie, že ty sa bojíš ísť na vlastnú zahradu, lebo sa stretne s medveďom na vlastnej záhrade. A sú tieto skúsenosti, lebo v jeseni, hej, a to však to nám hovorili ľudia, však chodíme po Slovensku a máme tú spätnú väzbu, tak na orechy chodia medvedi do, medvede do záhrada, ako v obciach. No, takže to, je to naozaj mimoriadne ako nebezpečné a mali sme veľmi veľa týchto stretov Neviem teraz, aká je štatistika za tento rok, ale minulý rok, tak aj čo sme tak sa aj rozprávali, aj to, čo bolo ako nahlásené, tak hovorili, že aj mnohé prípady, že ľudia ani nenahlásili v podstate hej, tie ataky zo strany ako medveďa. Nehovoriac o tom, že boli ataky aj minulý rok a predtým, že v podstate ten medveď normálne fungoval. Nie je, že tak, že to bolo náhodné alebo vyprovokované, ale vyslovene išiel ako lovec a, a tou korisťou bol človek. Konec koncov aj tá, to dievča, tá bieloruska, ktorá bola, tak ten medveď ju tam niekoľko metrov tam potom ťahal. Zopáčte, že to tak poviem, ale poviem to tak, lebo to tak je a na to si treba dávať pozor, že to není príšový masík. No hmm. zožral by ho. No, keby sa to nedohľadalo, to telo, no tak ten medveď príde a zožere človeka. No tak čo to potrebujeme ešte naučiť? E, medvede, že sa budú živiť ako ľudskou korisťou. To nemôžeme pripustiť a preto sme povedali, že všetkých problémových medveďov budeme eliminovať. Všade tam, kde to požiadali polovné združenia, tak uh, snažíme sa výjsť v ústrety. A máte už aj nejaké číslo? mám nejaké, môžem vám aj povedať, e, toho roku, však e, v podstate boli nejaké tie rokovania, keď sme sa nedohodli týmto smerom, tak sme to rozhodli ako inač, ale tam, kde je vy, e, vyhlásená výnimočná situácia a prišla požiadavka k nám ako na ministerstvo, tak sa posledné 2-3 mesiace, zhruba tak nejak, neviem presne, aké to je obdobie, je to v podstate sme deti na začiatku, bolo vydaných 16 rozhodnutí, kde vlastne sme dali súhlas na odlov 85 jedincov. Dnešný deň vám môžem ako takto povedať, lebo bol problémový medveď, ktorý chodil v Pribilne, v Kanzene, tam sa pohyboval v blízkosti. Nevedeli sme ho nejak, ani ten zásahový tým proste dobre ho dohľadať a proste ho teda vychytiť, že, že kedy, jak, jak bude v tej lokalite tak tu chcem po- poďakovať aj armáde Slovenskej republiky, <clears throat> lebo majú na to ako techniku. Nebol som pritom, ale pôjdem sa tak pozrieť, že jak to naozaj dohľadal, chcel by som to zažiť aj tak že jak, ako majú zručnosť tam. Neviem to detálne popísať, ale dohľadali ako toho medvedia a dneska ráno v ranných hodinách 29.4.2025 bol ten medveď problémový odlovený. Pýtal som sa, že aký to bol medveď, tak um, odhadujú, že mal viac ako 200 kg, takže celkom nebol to nejaký taký malý macík, ale uh, proste s takým medveďom, keď sa stretnete, aj s malým medveďom, keď sa stretnete, tak je to, je to obrovský problém. Máme tu no, teraz... Takže... A ja dokončite chcete ešte? Ja som myslel, že ste skončili už, áno? No, tak môže to byť. No, potom ešte máme také, e, také tieto, e, keď e, štatisticky, tak v podstate zasahové týmy toho roku tak nemajú, eh, kde si sme na začiatku, tak eh, bolo eh, odlovených. Zatiaľ, čo mám takú informáciu, možno teraz v tej chvíli, keď rozprávam, to bude viac, tak to bolo 7 kusov. 10 kusov bolo vykázané to len za tento rok, ako hej, však to nebereme od januára, lebo tie medvede bola toho, ktoré ak sa prebudili, takže niektoré vyšli skôr, niektoré neskôr. No a zo svojich zimovisk tak v podstate 10 kusov podpory zase nejak takto iným spôsobom, to bol uhyn alebo dopravné prostriedky, ktoré ako zrazili, takže spolu 17. No alebo potom je aj, aj, aj tak, tak už takú detailnú štatistiku ja mhm. nemám, to by som si musel vypýtať, ale bolo tam aj také, viete, že ja neviem, lebo to zase tak e, v tej prírode to tak funguje, že medveď medveďa zabije a zožerie, keď je mladší a tak príde do jeho teritoria a tak ho zabije. Tak boli aj také újiny, kde boli zranenia z e, medveďa, že väčší medveď toho menšieho zranil, takže to bolo tých 10 ako úhynov. No a tak možno ešte taká rarita, neviem, jak to s tou medvedicou, či to auto zrazilo, alebo ako, ale dve mláďata, ktoré ako proste zostali ho sirele jedno mláďa, jedného medvedíka na nejaký kamionista našiel a potom druhé sa ešte dohľadalo, tak e, tie dve malé medvediatka tak skončili v zoologickej záhrade v Bonetiach. Táto zoologická záhrada patrí pod nás, ako pod náš rezort, e, v podstate ministerstvo životného prostredia takže tie v podstate boli umiestnené. A už bude aj otvorená po tej slintačke a krývačke, ale máme no, doplňujúcu no, otázku. bude otvorená, no, tak lebo to ešte musíme sa vysporiadať s tou krývačkou, slintačkou. A máme doplňujúcu otázku, dve doplňujúce otázky od poslucháčky, ano. ktorá je tu s nami a je to vlastne bývalá starostka z jednej obce v blízkosti Nitry, takže pani Vierka, dajte doplňujúce otázky a dajte hneď obidve naraz a e, keďže pán štátny tajomník vie veľmi dlho odpovedať, tak on to to odpovie v pohode. No, tak dve veci by som tak pripomenula, že uh, vášmu rezortu sa podľa mňa celkom darí, ja to tak trochu sledujem a počúvam aj pána Tarabu. Ďakujeme. Ale napriek tomu všetkému je stále taká dosť veľká nedôvera zo, zo strany verejnosti voči, kan, voči tým, ktorí kandidovali cez Slovenskú národnú stranu. A preto mhm. tak rozmýšľam nad tým, že aj keď pán Taraba to vysvetľuje dosť jednoducho, tak aby to naozaj bolo pochopiteľné všetky tie veci, že či teda naozaj je tu dosť informácií, aby tí ľudia začali rozmýšľať, či by nebolo dobre, aby sa vyjadroval popri ňom aj nejakí ďalší odborníci, lebo však aj teraz od vás počuť, že, že teda problematiku ovládate že teda viac, viac tých informácií od, z viacerých zdrojov, keby mali občania aj k tomu Malincu, aj čo ja viem, k ďalším týmto veciam. A ano. potom by ma tak zaujímalo, že podľa čoho teraz vy ste sa schválilo, že bude ten určitý počet medveďov zastrelený. Podľa čoho sa rozhoduje, kedy a kde práve sa to bude diať? Ďakujeme. Lebo, tí, lebo tie medvede, napríklad ja som od Nitry a viem, že, že sa objavili aj tam, kde nikdy neboli. Áno, áno, lebo sa vytlačajú tie staré dospelé jedince, stále ich vytlačajú ďalej a ďalej. Tie medvede e, tak e, vnikajú aj do ľudských obydlí, ale tak aj, do, aj k tej nitre a po nitre, že aj e, e, pred rokom, ako tiež bol tu na desi okolo Zlatých moravia a vrábili, prešiel medveď, kde tam v živote nikdy medveďa nevideli a za bieleho dňa. Ono to fungovalo tak v tej prírode, keď bol únosný počet ako tých medveďov, tak a, a si bolo takto, že, že ten medveď normálne aj polovné združenia si ešte pamätám, že normálne ako aj lovil sa ako medveď, že vždycky nejaké tie jedince. To nebolo tak zase, viete, že vystrieľajú sa všetky ako medvede. Ale vždy sa strieľali, tak taký výrad by som povedal, že také výradové kusy a problémové, ktoré chodili, naučili sa do kontajnerov. Tie, ktoré sa naučili chodiť do tých kontajnerov, tak tam nejaké iné cesty nie je, len to odloviť. Hej. Aj medvedicu, aj mladé a to. My sme aj ponúkali aj v minulosti, však pre celú Európu sme ponúkli, že však my vieme odloviť aj živých medveďov a teda nech si zoberú do zoologických zárad, ale nikde, nikde to nechce. Lebo tam je problém s tým, že ten medveď sa dožíva vysokého veku, keď tam 40 rokov, to zviera, tie malé medvediky 40 rokov majú potenciál, možno aj viac v tých bojniciach že budú sa dožívať. A teraz aj tá zoologická záhrada má svoju kapacitu, takže tu jednoducho mm, cesta nejde. A ten úvod, ktorý bol a tie zásahové týmy, kde sa v podstate dávala tá injekcia eutanázie, že sa e, proste pritelmil ten, e, teda e, uspal sa najprv ten medveď uspávačkou tak a potom sa dala inekcia e, eutanázie a vlastne sa usmrtil eutanáznou inekciou ten medveď. To meso samozrejme sa znehodnotilo a išlo to do kafilerky. No tak tu nám nevadí, že takto produkujeme CO2 a znehodnocujeme v podstate meso, ktoré sa dá naozaj komerčne ako využiť. A takisto aj, aj tá kožušina, keď by to bolo aj nielen v múzeách, ale aj v kabinetoch ako školských, tak by mohli mať aj aj, aj treba takýto exponát. Mohli, nemusia mať, to není podmienka, ale mohli by to mať. Takže vieme to oveľa efektívnejšie zúžitkovať. A čo sa týka, ako e, sa pýtali aj, že viacerí, že by ako vystupovali, tak zajtra má ísť do TA3 e, riaditeľ vlastne štátnej ochrany prírody, Roman Fajt, tak on bude tiež rozprávať e, tú problematiku životného prostredia. Filip Kufa, on z času na čas tiež pristupuje ako v tých veciach. Myslím si, že sú to naozaj odborníci na slovo vzatie, aj keď nás veľakrát ako spochybňujú, že čo my vieme a to. Viete, my sme boli ešte generácia, ktorá vyrastala nie pri mobile a pri počítačoch. My sme vyrastali v prírode, v kúse sme boli. My sme vedeli tie zvieratka, ako sa správajú. My sme ich poznali, tie zvieratka, podľa zvukov, podľa hlasov, podľa spevu, ako vtáčikov, podľa letu, podľa chôdze Všetko sme toto poznali. A ja chcem poukázať ešte na iný rozmer, ktorý v podstate má taký veľký deficit v rámci aj ochrany životného prostredia a že tu sú ešte takéto živočichy, lebo to je všetko to, čo vidíme, počujeme a tými vonkajšími zmyslami tak ľahko ako vnímame, ale je tu ešte jeden ako rozmer a my máme v podstate aj taký odbor, Ehm, v podstate bol to odbor, teraz už je to len skôr ehm, taký zúžený tým, kde sa venujeme rybnému hospodárstvu. Teda aj pod vodnou hladinou žijú živočíchy. To nie sú len divé husy, divé kačky, e, ja neviem, potapky a sliepočky vodné, ktoré vidíme na vodnej hladine a labute a neviem čo, ale my máme živočíchov, ktorí žijú vo vode. A myslím si, že tu nás sa veľmi, veľmi e, E, malá pozornosť, aj mediálna. I teraz trošku viac médiá sa zaujímali, lebo začínala 16. apríla e, v podstate rybárska sezóna. Tam začína e, lovom ako pstruhov, pstruhová sezóna. Takže lososovi, nie všetky lososovité ryby, lebo lipen ten neskôr, ten až od júna sa môže loviť, ale pstruh hlavne potočne, lebo to je domovská krajina ako hej, pôvodná ryba, druh e, potočný. No a teraz e, bolo tak, že v podstate rybári chceli zarybňovať e, psúhom dúhovým. No a to bolo nejakých 10 dní pred 16. aprílom a veľmi nervózni boli a napätí, že či ministerstvo vydá súhlas na zarybňovanie tým nepôvodným druhom ryby, psúhom duhovým. No tak sme mali takú sériu ako rokovaní Našli sme to riešenie. Samozrejme, nedali sme celoplošne pre celé Slovensko, aby mohli zarybniť e, týmto psúhom dúhovým všetky vodné plochy, ktoré žiadal Slovenský rybársky zväz, ale sme po dohode sme, sa, sme našli ako riešenie, kde niektoré tie revíry sme vynechali z toho. A v podstate tu som bola ja na strane štátnej ochrany prírody, pretože keď bola predstava taká, že by sa zarybňovalo psúhom duhovým aj v národných parkoch, tak ja zásadne mám problém ako s tým, s tým nesúhlasím, pretože chcel by som, že vo všetkých národných parkoch, ktoré máme, a tam, e, kde je to ako možné a kde by prežil ako ten pstruh, tak e, predovšetkým, aby to bol pstruh potočný. A to som im aj povedal, nech sa páči, my nemáme problém so zarybňovaním, <clears throat> ale aby ste si z plodíkov a dikier pripravili a dopestovali v podstate E, pstruha potočného a môžete pstruhom potočným e, zarybňovať ako naše horské potoky. No tak to len tak na okraj, ako spomínam. Samozrejme s tou problematikou rýb a to venujeme sa, ja teda osobne naozaj rok sa venujem tu a jeden problém, ktorý je tiež ako vynechaný, jak máme tu predátorov, tie cicavce, tak zase na druhej strane E, máme tu na predátorov rýb, e, však sú to aj cicavce, lebo však tá vidra, keď je, tak v podstate drancuje nám e, tie potoky, ale chcem poukázať ešte na ďalší rozmer a to sú vlastne vtáky, predátory rýb a najväčší problém máme s kormoránom veľkým. Samozrejme prichádza tu aj volávka ojedinele bocian, bocian čierny, ale s tým by nebol až taký problém, ale kormorán veľký, ktorý podstate posledné roky e, e, Slovenská republika a Slovensko ako také stáva sa e, pre neho zimoviskom. Jednoducho naše potoky nie sú na to nastavené. Proste keď vám sadne krdel, kde si ja neviem na hrone teraz, však kedy v januári tuším, alebo vo februári rybári napočítali jeden krdel 1250 kusov kormorána. Ja som bol nedávno na Oravskej priehrade a tiež som tam videl možno nejakých 700 kusov ako kormorána. No ale Oravská priehrada je veľká plocha, ale keď vám sadnú na nejakú rieku takú, tak e, dokážu tú rybiu populáciu z, e, poriadne ako zdecimovať. Tak hľadáme aj spolupráci so štátnou ochranou prírody, ale aj ornitológmi, aby sme našli ako riešenie a v podstate tento problém plnením nejak našli naozaj taký priechodný ten kompromis. Čo sa týka kormorana malého, tak tam sme sa dohodli, tam nie je problém, že by bol on celoročne hajený a aj proste je to tak zácnejší ako druh, ale kormorán veľký, ktorý prilieta k nám zo severných e, krajín, jednoducho my to potrebujeme tlmiť pretože my nemáme obrovské plochy ako mori, a, a kde možno je tých rýb, e, teda nie že možno, ale podstatne teda viac a má sa tam kde živiť. Tu na nemá ani prirodzeného predátora nejak, e, že by ten kormorán, takže on to tak komfortne ako funguje. V mori, keď je, tak keď je stred so žralokom alebo väčšia ryba, tak ho zožere toho kormorána, ale tu na podstate my nemáme také živočichy nejaké, ktoré neviem, nepočul som ani nezachytil, že by špeciálne, že kormorana nejak potlačali. E, Takže aj v podstate zásah e, nás ako e, ľudí, človeka, tak bude potrebné. Aj dnes bolo rokovanie ohľadne kormorana v Banke Bystrici, ja som tam nebol, ale mali sme tie rokovania už predtým. Hľadáme to ako riešenie, kde sme sa už v podstate predbežne aj dohodli na aj na nejakých e, konkrétnych výstupov. A chceli by sme to riešiť. Rybári to chceli riešiť už toho roku, ale dohodli sme sa nakoniec, že to bude od septembra. E, tento rok už necháme proste týchto živočíchov tak, ale určite to e, chceme riešiť. Samozrejme, zapasíme tu na, e, s problémami takými, kde v podstate súdne žaloby tu nám nadávajú aj všelijaké ako podnety to nie je ako také jednoduché dnes, keď som e, rozprával e, s e, zamestnancami ako ministerstva, tak tiež rozprávali, že, že má ďalšie ako súdne žaloby. A to je v podstate tu na pri tom Medveďovi hnedom. A tá, tá práca samozrejme sa komplikuje, ale my sme povedali, že my sa nevzdávame a jednoducho budeme to hľadať, to riešenie kompromisné. My nie sme barbari, že by sme teraz e, vyhľadili nejaký živočíšny druh, vôbec nie. A niekedy len na Slovensku to malo byť, to určite neurobíme. Aj ten medveď patrí na Slovensko, ale v primeranom množstve. Viete, keď e, sa odhaduje od 3 do 5 tisíc ako kusov, niektorí dokonca hovoria, ja nechcem tu nahádzať čísla len tak, ale to je taký odhad. A ste sa pýtali aj na ten, e, ten monitoring a tak tak eh, my, žiaľ, musím povedať, že dobre, bola v minulosti zrobená Karlova univerzita, zrobila nejaký monitoring, ale tak eh, ja si dovolím povedať, že, že to bolo tak, eh, že to dopadlo tak, takým fiaskom, ale sme sa dohodli takto, že sa zrobí ten monitoring, budú sa zbierať tie, tie vzorky a aj v spolupráci ako národnými parkami, štátnou ochranou prírody, aby sme mali naozaj relevantné čísla a z tých čísel budeme ako vychádzať. 350 kusov, e, tak to je taký odhad, e, ste sa pýtali, že prečo 350 kusov, pretože sa vychádza už len z tej skutočnosti, koľko okresov a koľko miest obci nám nahlásilo, že ten medveď je v blízkosti alebo priamo v obciach a v intravilánoch, tak e, ten, tým odhadom sa v podstate sa dopracoval k takémuto číslu. Keď sa to tak narátalo, lebo Teraz e, tie ďalšie žiadosti, čo, čo ešte sú nevybavené, e, teda nie sú vydané rozhodnutia, na 85 jedincov je vydané, teraz je 15 ďalších žiadostí, e, neviem povedať presné číslo, ale okolo nejakých 80 až 100 kusov, čo žiadajú ako o to eliminovanie sú to aj polovnícke združenia, ktoré ako žiadajú, že miestni polovníci v regióne vždycky najlepšie. Jednak poznajú, ako sa správa, ako ten živočích, hlavne teda hovoríme o medveďovi, tak ten medveď. A nielen to, ale aj vedia, že kde je e, kdežto keď zasahový tým prichádza stále na iné a nové miesto a veľakrát, keď je to zrobili veľmi zaslúžnú prácu, samozrejme aj tie zásahové týmy, za čo im podakovať, ale veľakrát, keď sa presúvajú, a ten atak medveďa je a človek je napadnutý a kým oni sa presunú. Keď je to len 10-15 a keď máte 20 alebo 30 kilometrov, tak už je to problém a oni keď prídu na to miesto, tak ten medveď tam na nich nečaká. Takže to je veľakrát je to také zložité. A keď som mal možnosť aj s niektorými ľuďmi zo zásahového týmu rozprávať, tak tiež hovorí, že je to teda riadny adrenalín, kým si zvyknú ako na to. A to sú pritom ozbrojení ľudia, E, ktorí v podstate sú na to ako pripravení, ale tiež hovorili, že není to všetko jedno, že musia si dávať ako veľký pozor, lebo predsa len s tou šelmou, ako to stretnutie z očí v oči, tak hovorili, hovorili mi, že majú taký veľký rešpekt. No. Dáme si teraz krátku prestávku, bude trvať okolo troch minút, tak ak potrebujete si niekam odskočiť. A po prestávke pokračujeme v rozhovore so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Štefanom Kufom. Hej, no, ďakujem. Opäť vás od mikrofónu zdraví Michal Albert a pokračujeme v rozhovore so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Štefanom Kufom. A máme tu už aj otázku od poslucháča a samozrejme aj všetkým ďalším odporúčam, aby svoje otázky písali na studiozavináč slobodnyvysielac.sk a otázka od Antona, ktorý nám napísal Dobrý večer, pán Kufa, zdá sa mi, že veľmi veľa guľatiny sa vyváža do Polska, Česka ako suroviny. Nie je to hriešne? nevieme, túto surovinu, surovinu lepšie zhodnotiť aspoň do polotovaru? Nemal by štát na tom zapracovať na, na tejto lajdáci, lajdáčine? No, to <laughs> veľmi často to ako počúvam, ale e, tak, aby sa neurazil pán poslucháč, ale ani jemu nikto nebráni, aby si otvoril pilu a spracoval aj on, alebo stolárskú dierňu, alebo nejakú výrobňu. Ale ono je to tak, ako s tou guatinou. E, viete, ten predaj. Kto dá tú lepšiu ako cenu, tak tomu sa tá gulatina ako predá. Nemáme taký drevospracujúci priemysel. A poviem vám, ja som sa stretol ešte minulého roku. To bolo také, však firmu ne, nebudem hovoriť, aby som nerobil nejakú mm. reklamu, ale jednoduchá firma taká, ktorá stáva drevostavby. stavby ale nie takého malého rozmeru, ale väčších rozmerov aj dokonca mm, vedia postaviť aj viac poschodovú budovu. Oni si dokonca trúfali až na 12 poschodové, kdežto zatiaľ u nás to nie je nejako nejak e, povolené ale chceli by aj sa pustiť do takých projektov. Ale bol som sa pozrieť na jeden e, veľmi pekný ako projekt, tak poviem, že to ani nepoviem názov toho hypermarketu, ale máme na Slovensku Eh, a tu na práve blízkosti Bratislave nádherný jeden hypermarket postavený ako v podstate z drevených eh, materiálov. Eh, tak som sa, bol tam aj pozrieť, som sa pýtal na tú realizáciu. Tam je v podstate kombinácia betón, lebo niektoré tie niektoré, ale nie všetky, niektoré nosné konštrukcie, teda prvky ako statické sú betonové, ale sú zase také napríklad nosníky, tie sú komplet ako z dreva. A teraz som sa ich pýtal, že to my vieme ako na Slovensku také dačo ako urobiť, tak ja som proste mal <laughs> ako prekvapený, krásna ako stavba nádherná, však veľké to bolo priestorovo a keď som videl tie nosníky, ako, ako majú ako rozpetie, hovorím, že kde to ako e, vyrobili tie nosníky. No tak bol som sklamaný z odpovede, lebo povedali, že v susednom Rakúsku. E, no tak mm. keď by sme mali tú firmu takú na spracovanie toho dreva na Slovensku, však to by bolo také ideálne. Hej. No, štát by mal vytvárať ako podmienky na to, aby ten drevospracujúci priemysel tu nabol. Ale ja vám to poviem takto, pán redaktor, no žiaľ na tom Slovensku. Viete, my keď aj kalamitné drevo, že chceme ako spracovať, tak vás hneď vás napadajú takí pseudoochranári, ktorí budú plakať nad, eh, nad eh, tým drevom, ale to nie je teraz tak, že my proste že chamtivo, bo štát potrebuje ako to drevo, ale keď je napadnuté, rikožrutom alebo ja neviem, proste je to kalamitné ako drevo. No tak my sme za to, aby to kalamitné drevo sa spracovalo. Veď Slovenská republika je 5,5 miliónovým štátom. My nie sme takí až bohatí, že by sme si mohli nechať dovoliť, nechať zhniť to drevo v lese. Takže ja poviem takto pánu poslucháčovi, že vždycky lepšie keď to drevo skončí, keď sa aj predá tá gulatina, kde si aj do zahraničia, to je kdekoľvek, kde, kde sa to predá, ako keby to malo zhniť eh, v lese. A to nie je eh, len to, viete, že však mávneme rukou, že, že znie drevo. Dnes sme mali také stretnutie aj rokovanie, e, sme, také partnerské bolo, ukrajinská strana nás oslovila, tak e, boli e, v podstate generálny riaditeľ národných parkov v Ukraje, na Ukrajine a e, riaditeľ, taká člená delegácia, ako prišla, no tak oni hovorili, a to chcem poukázať, že tá hrozba je aj na Slovensku, oni hovoria, že e, typnite si, pán redaktor, koľko majú národných parkov na Ukrajine, dajte typ. 20? U nás je 9 a u nich na 20. Ukrajine 57. No a teraz Takže je to nejaký počet, samozrejme je to väčšia krajina, ale povedali, že majú problém ako s požiarmi, že každý deň si im horí ako v Národnom parku a tá hrozba, dobre, tak tam je ešte aj ten konflikt navyše, takže to je o to viac je to zvýšené, ale tá hrozba je aj na Slovensku. Ja keď som bol v Tanápe ešte minulý rok, e, som bol však aj opakovane, no keď som sa pozrel, ešte také to bolo aj výstižné, že kolová dolina e, a teraz také kory len trčali a proste aj ten správca, ako hovoril, že proste to je, aké to je ako nebezpečné, že keď proste niekto z turistov, keby išiel, ja neviem, či hodí ohorok z cigarety, alebo ja neviem čo, tak podstate tie obavy z toho požiaru sú ako obrovské. Takže ja, ja vnímam toto ako ešte oveľa, oveľa väčšiu hrozbu ako to, keď eh, niekde do zahraničia sa tá gulatina ako predá. Teraz si zoberte eh, tá ukrajinská strana, hej, že teraz by sme tiež by mohli plakať, že predali gulatinu, nespracovali No plakať môžu nad tým, že čo im sa hovorí, čo sa zničí. A u nás takisto. Čo sleje, čo sa zničí. Zoberte si takúto skutočnosť, ktorá sa stala veľká tragédia u nás na Slovensku a netreba ísť ako ďaleko a to v Monkovej doline. Myslím, že to v auguste to bolo no, cez e, letné prázdniny, kde v Tátrach hore, v Belánskych Tátrach, tak e, padlo naraz na jednom mieste aj veľa vody a proste tam uh, boli tie stromy, ktoré boli, ja som sa tam bol pozrieť, tak naozaj tam toto, čo vychvaluje, že akým prínosom sú suché stromy, ktoré ako zostávajú. Ale keď je kalamita, že je kôrovec, akože tam je, to treba okamžite a čo najrychlejšie spracovať, lebo to sa šíri ďalej a keď chceme nechať padnúť ako všetky naše lesy, oni hovoria, že to je monokultúra, tak ale dobre, ale naši otcovia, naši dedovia vysadili tú monokultúru. Oni ju nesadili len tak pre paradu. Ono samozrejme teraz, keď to nadobudlo v 48. charakter Národného parku, tak chceme to aj chrániť. Je to nepôvodná drevina. Ale odrazu sme zistili, že vedľajším efektom je uzdravujúci proces, kde chodia do liečební, Tatransky chodili, lebo tam bol dobrý vzduch a aj všetky tieto veci. Ale keď je tá kalamita, treba ju spracovať, lebo tieto hrozby, ktoré tu nás sú a naozaj v podstate to drevo vyjde ako názmar. Vedeli by sme to naozaj lepšie ako spracovať. Ten priemysel, ktorý sme mali, však ja keď len spomeniem, keď si no, nebudem však, už neviem, či je zaniknutú firmu <laughs> môžem hovoriť alebo nie, ale v Spiske Novej si vyrábali nábytky a pre celé Slovensko do zahraničia sa ako vyvážalo No kopec firiem nám tu napadlo. No, dovezieme vám, nebudem hovoriť politiku, aby som nebol moc ako politici, politicky, ale ja si pamätám tie slogany nejakých 15-20 rokov dozadu. Donesieme vám zahraničný kapitál, rozprakujeme vám, rozoberieme aj ten zvyšok priemyslu a, a firiem a fabrik, to, čo ako máte a necháme vám padnúť to na kolena. Takže nám popadali ako tie veci, tak nepláčeme ako nad tým, tak ale aby sme tvorili a v podstate, aby sme si vyhrnuli rukavy a s chuťom sa do toho pustili. Po našich otcov a dedo to som hovoril, že naozaj je vidieť kus ako práce a presne otočené dozadu za posledných 33 rokov, čo sme vybudovali. Kde máme novú železnicu, kde máme novú priehradu, kde máme novú diálnicu, kde máme... Musím povedať, <laughs> že naozaj teraz tie diálnice sa veľmi výrazne pohli. To nechcem teraz, viete, že som súčasťou ako tej vlády, e, ale naozaj je to vidieť aj tie rekonštrukcie, však tu už len v Bratislave, keď si pozriete, tak naozaj, ak sa tí mm, dopravacie, respektíve tí stavbári zahrizli s takou veľkou ako chuťou. No a to sú tiež veci, ktoré súvisia ako so životným prostredím, však keď máme vybudované dobre kvalitné cesty a nemusíme kľukami chodiť a prevážať kamionmi tovar a podobne. Však viac by sa mohlo ako využívať a toto, ja som tiež aj na to ministerstve našom ako poukazoval na, na ten rozmer a to je lodná doprava, ktorá som bol veľmi rád, keby sa ešte viac ako hej, nielen pre nejak na um, tie rekreačné účely, však aj to, aby aj tie výletné lode pristali, že by sme mali teraz som vlastne zachytil, že nový prístav sa bude ako budovať. Ale to sú aj nákladné lode. E, a keď by sme vedeli aj cez tie projekty, no a to sú také vízie, viete, do budúca, že čo najviac tých vodných ciest, že by sme mali, tak to by bolo úplne super. Pán redaktora, viete, že e, o tom, že loďou sa viete dostať aj na východné Slovensko? Akože nepretržíte? Áno. Niekde sa to asi prepája, kde je spájanie tak, riek. Tak je to poprepájane Hilskovníky mhm. uh-huh. na Bodragu. No a to, víte, to sú veci také, že si myslíme, že na tom Slovensku všetko, ako poznáme, musím sa priznať, ja poviem to aj tak e, bez e, nejakej hamby. A ja za rok e, na ministerstve kúpec veľa nových informácií, ktoré som v podstate získal, aj som sa naučil, musím povedať tak není to, to, že by som si pripisoval ako svoje zásluhy, ale keby som len uh, sedel len v kancelárii, no tak uh, v podstate nemal by som ako tie informácie, nedozvedel by som sa, ale to, že chodím ako naozaj po tých regiónoch po Slovensku, tak... Chodíte do terénu. Veľa, chodím do terénu a veľmi veľa vecí som sa naozaj tak aj naučil, lebo to máte Čiže ja nie som špecialista a odborník na všetko, čo nikdy som sa nepasoval za takého, ale technické myslenie mám, ja som aj technik, okrem humanitného vzdelania, ktoré ako mám a keď aj, ja neviem, keď idem aj na príhrady a tak, tak ja, sa vieme ako baviť o odborných ako témach, Je úplne v pohode. A viete tak, nám niečo aj... viacej, pardon, no. Viete nám niečo viacej prezradiť o tom Gabčíkove? Lebo teraz sa o tom akorát rokovalo, vyvolávajú médiá dojem, že tam je niečo utajené, čo sa tam vlastne vyrokovalo? Koľko viete prezradiť? Hej, a teraz ale musíte presniť ako otázku, že čo z Gabčíkova vás zaujíma. No práve, práve to, čo teraz hovoria, že sa dohodol Fico s Orbánom a oni tvrdia, že teda má sa niečo nevýhodne dať Maďarom. Média to teda tvrdia. Mainstreamové. Uh-huh. Nemám takú celkom presnú informáciu ale aj keď je to tak utajovaná tá informácia, to nemôžem to aj len tak ako povedať. Áno, čo si viem o tom, ale nejak nechcel by som. Ne, nedá tak, sa veľa o tom tak, rozprávať, jasne, tak, rozumiem. Tak, už tak súkromne, keď by sme medzi štyrmi očami, mohli by sme tak rozprávať ako voľnejšie, ale takto si to netrúfnem tu na takto, že som zase neprezradil nejaké veci. Ono sa nezdá, ale aj to Gabčíkovo, tak je v podstate elektráňou strategickou, hej, a ja som bol aj na tom Gabčíkove, aj opakovane. Dokonca sme mali to, to šťastie, že keď bola odstávka jednej turbíny, tak bolo to tak fascinujúce, aký to je kolos a tak, keď sa človek eh, nejak tak ositne. Ale v podstate sme sa aj dohodli na tom, že v podstate nejaké fotky a zverejňovanie, že nebude žiadne. Ej, tak sme, niektoré veci naozaj nemôžeme ani eh, proste na verejnosť ako dávať, no tak Nerad by som to... Na... To by som <laughs> prenechal na premiéra. Nech, eh, nech to on potom odprezentuje. A už, keď on odprezentuje tie veci, tak možno potom aj my o tom nejak rozprávali. Nechal by som to na Ale čo sa, čo sa týka tých eh, eurofondov, pretože to často ano. aj Tomáš Taraba spomína, že on to vysoko naštartoval, že vlastne vďaka ministerstvu životného prostredia vlastne čerpáme tie eurofondy, tak skúste ano. niečo možno k tým kanalizáciám, že koľko sa počet kanalizácií podarilo, alebo ktoré sú v riešení, alebo možno také praktické, aj taká výzva pre starostov, ktorí nás možno počúvajú, alebo pre ľudí, že v akom je to momentálne štádiu, čo tam je možno momentálne najväčší zádrhel, čo treba ešte možno zlepšiť, sfunkčniť a čo sa vám naopak podarilo? Tak e, čo sa týka ako kanalizácií, tak e, to najmä starostovia majú obrovský záujem ako o to. My ani zďaleka nie sme schopní doplň, e, ten limit, ako naplniť aj tú požiadavku, ktorá ako prichádza. A nejaké priority, ako máme, pán minister sa rozhodol, že v podstate pán minister Taraba, teraz poviem, tak, e, že tá Orava, že by sa kana, e, tá kanalizácia, voda kanála by sa dala. Ale keď chodím aj po Slovensku, tak máme obce aj také. Paradoxne, pán redaktor, vám poviem, ste mi povedali pri Zlatých Moravciach v obci a hovorili mi pán štátny, my máme vybudovaný aj kanál, aj vodu. Všetko máme, len vodu nemáme. V úvodzovkách. Chýba im voda. Nemajú voda. Vodu. A to, dobre, to sme na doňako. Ale keď som bol e, v júni minulého roku a som sa pýtal aj pána starostu aj teraz, tak trošku sa zlepšila situácia, však zapršalo. Ale to môžem, obec môžem, hádam spomenúť, ne? Určite. Tak e, v Kolačkove, kde je v podstate tá obec na úpetí Lezovských hor a v júni a pýtal som sa pána starostu, že lebo on mal vlastné zdroje, tak pýtam sa, že ak e, ne, e, máte dostatok vody. Hovorí, keď máme 3 sekundové litre, tak to tak nám akurát tak vystačuje pre ten počet obyvateľov. Ale čo sa týka v podstate hej, e, dostatku vody. No a potom neskôr som sa pýtal, tak povedal, že pán štátny máme 0,3, nám chýba voda. Hej, takže a to sme na opätí Levodských hôr, kde by ste povedali, že dostatok je ako tej vody. Oni mali tam ešte najvyššie iný problém, čo úprimne povedané, trošku som s takým, takou rezervou tam išiel e, tie veci, lebo on napísal taký podnet u nás, k nám na ministerstvo a e, majú tam e, osadu Romsku, kde v podstate tam napísala, popísala, že je hrozba ako zosuhu ako tej pôdy. No tak Viete, poviem vám to takto, hej, veľakrát aj taká nevraživosť voči Rómom a to nechcem ani pána starostu ani zďaleka, že by som ho nejako to, ale predsa len ma to tak napadlo, že čo to on, poviem, čo ma napadlo, ale tak myslieť som si to mohol. A že čo to chce tých Rómov ako vyťahovať ako z tej dediny a tak, on, že to, to, to, to, to pôjdem preveriť, pôjdem pozrieť. No, fakt som tam bol a to zjavne, keď som pozrel, tak uh, ten kopec, ktorý mali ako za chrbtom tí Romovia, tak fakt je hrozbou. Tak, ja som to, tak sme sa snažili to aj, aj tak, ja som tak aj e, našu sekciu geológie oslovil v tom, že by zrobili tam ten prieskum, no, lebo vizuálne to vyzeralo naozaj tak a ten starosta hovoril, že, hej, že má také informácie, že naozaj sa aj toho ako ten kopec. Takže potenciálna no je to hrozba. Takže to sú aj také iné veci, ktoré ako robíme a okrem tej kanalizácie, tak mm, chcem si na jeden taký rozmer iný ako poukázať a to malo tiež ako taký veľký ako úspech, to nie je len ten voda kanál, ale to bolo e, z Slovenskej agentúry životného prostredia, kde vlastne e, v prvej fáze, ako bolo ako to zateplovanie ako budov, tak to bolo 20 tisíc. To má Juraj Moravčík, on je tam generálny riaditeľ. No a bola potom druhá výzva, kde pán minister spolupráci aj s generálnym riaditeľom, tak v podstate toto bol, myslím si, že ešte vydarenejší projekt a to bolo úplne perfektné, to som bol aj nadšený a ja z toho tak vlastne sa nám podarilo z plánu obnovy presunúť po dohode na vláde z okolnosti pána ministra som bol tam zastupovať, kedy e, som vlastne požiadal e, vládu aj premiéra, aby 10 miliónov eur nám e, presunuli na Slovenskú agentúru životného prostredia. To bol aj e, podpredseda vlády Peter Kmec, kde sme sa v podstate ako dohodli a 10 miliónov sa presunulo. A tých 10 miliónov to bolo také vysoko efektívne a úderné, kde síce sa dala menšia suma, polovičná, dávalo sa 10 tisíc, teraz to len minulý týždeň, ten zásobník sme naplnili od 2, do 3 týždne skôr, jak sme mali v pláne, všetko sa vyčerpalo ale poviem, že takto naozaj zmysluplne a efektívne pomohlo sa veľmi veľa ako rodinám. Zhruba sa odhadovalo 5000 e, rodín, neviem, že koľko sa naozaj, presnú štatistiku nemám, ale to, vtedy sme to odhadovali, že toľko. E, musím sa na to opýtať, že aký je ten konečný ako výsledok. Ale tu sa dávalo 10 tisíc eur a bolo to oveľa voľnejšie, nepotrebovali ste ten certifikát uh, e, tepelných strán ja neviem, pred realizáciou, pred zateplovaním a po zateplovaní. Dokonca bolo to také voľnejšie, kde, kde ste mohli si použiť, v podstate ste sa rozhodli ako e, v podstate investor, e, ako domácnosť, ako taká, že či to dáte e, na výmenu okien, dáte si, ja neviem, v ten dvoj alebo trojskla, alebo si zateplíte dom. Nebolo to na nejaké veľké domy, tam bolo, potrebné splniť limit, aby ste splňali vlastne štatút v podstate nízkoprímovej e, rodiny, chcem povedať chudobnej, ale ten limit bol, keď na člena rodiny 670 eur, alebo to bolo potom na jednotlivca e, za predchádzajúci rok 8000 eur, neviem, 8000 aj, aj nejaké, neviem presne už e, koľko to bolo a keď ste sa v podstate do toho limitu, ako sme stili, dostali ste 10 tisíc eur, No a samozrejme to musíte potom zdokladovať, že vám to firma ako zrealizovala, ale nemuseli ste robiť tie, tie certifikáty, ktoré boli veľkým problémom a tie chudobnejšie rodiny jednak nemali tie finančné prostriedky na to, aby mohli si ten certifikát a ešte bolo otázne, že či nakoniec tie peniaze, či dostanete, nedostanete. A potom tie tepelné straty museli ste zase vykázať to, že naozaj po zateplení tak eh, ten efekt sa dostavil a že tie, tie úspory energetické, že zjavne sú. I tých 10 eh, tisícov dokonca bolo to tak, že 5 tisíc eur ste mohli dostať ako vopred tú platbu kde ste si mohli, ja neviem, zazmluvniť tú firmu, ktorá vám to ako zrobí. No, niektoré tie firmy pýtali si však um, aj predzávok a tak a po samotnej realizácii, tak vlastne a keď e, vám to ako zrobili, tak vlastne do výšky tých 10 tisíc eur, tak ministerstvo životného prostredia v podstate týmto domácnostiam pomohli. Toto sme mali naozaj e, vysoko pozitívne ako ohlas v radoch ako domácnosti. Toto sa nám podarilo a do budúcna chceli by sme to znova nejak tak e, zopakovať možno výmena to sa rozhodne, že čo bude. A samozrejme vodu, kanál, tak tu priebežne, a to je oveľa zložitejší proces, e, tá, ten e, voda, kanál a tie problémy, ktoré sú, poviem takto, že veľakrát aj mnohé obce a starostovia majú problém aj s tým verejným obstarávaním a všetko to zmanéžovať tak, súlade s podmienkami, ktoré si dohodnú na ministerstvo. Viete, tí starostovia, keď dostanú na vodu kanál na čističku ako peniaze, no tak sú takí rozžiarení, oči im žiaria a všetko. No a potom, keď e, pozabudnú e, na to plnenie tých podmienok v zmysle zmluvu, ktoré ako uzatvoria, No musím povedať, že áno, vyskočili aj také problémy a viete, keď už aj len by mali 20% vrácať ako z tých finančných prostriedkov, tak pre tie hlavne menšie obce tak je to obrovský problém. Ale takisto vieme, a to by som dal tiež tak do pozornosti pri tých možno nižších ako investičných nákladoch, keď z Enviro fondu vieme poskytnúť e, výhodnú pôžičku e, pre tú obec, že by si zrealizovali ako tie veci. A viete, to teraz presne nepamätám, či 10 alebo dokonca na 30 rokov, e, že by ministerstvo životného prostredia Eh, poskytlo tú pôžičku, čo je veľmi výhodné, lebo kým za to obdobie vy splatíte ako v podstate tú dlžnú sumu, tak viete, pred desiatimi eh, rokmi jedno euro malo jednu hodnotu, ako má dnes. Nie, však to vidíme, že aké to je. Takže myslím si, že pre tie obce, ktoré možno aj, tak samozrejme na, naj, najväčší záujem je taký, že by mali ten príspevok taký, ktorí by mali ako nenávratný a čas by spolufinancované bolo z obce, ale nevíde to úplne na, na všetkých. Ale vieme aj, aj tie úvery ako poskytovať. Je to na ministerstve životného prostredia, ale to má e, v podstate Envirofond, tam je generálny riaditeľ, tak e, aj jeho kancelária vedia dávať e, poskytnuté informácie presné. Oni majú to aj zverejnené na, na internete, tie podmienky, takže je to verejne ako dostupné akokoľvek. Dáme vám teraz trošku odpočinúť, lebo prečítam, čo nám napísali poslucháči na tú tému Dennyho Kolára. Norbert napísal, urobia z neho politického väzňa. Juraj napísal, pícha predchádza pád, trošku skromnosti chýbalo a to je výsledok, ale každopádne mu držím palce. Katarína napísala, pozor, toto je plánované. Vraha, o ktorom sú aj dva filmy, pustia. Budú protesty, že Fico pustil vraha a Denny je v base, aby mohli byť predčasné voľby. Irena napísala, je to špinavosť, nech žije demokracia. Danka napísala špinavosť, Jozef, e, niečo tu veľmi smrdí a nepovedal by som dvakrát, že to nie je z dielne Lipšica. Monika napísala, tých, čo majú zavrieť, nezavrú a tých, čo zavrieť nemajú, tak zatvárajú. A Vladimír, má fašistické názory a nadáva ako pohan. Na druhej strane využíva svoje ústavou zaručené právo na slobodu prejavu. To, že je vo väzbe, je hamba tohto štátu. Chcete ešte niečo k týmto možno komentárom povedať, pán tak štátny tajomník? Eh, to dať, hej, že nadáva ako pohan. Hej, času dá, čas nám ujde ako jazyk. Neviem, ja som ho, hovorím, že ja ho nesledujem, <laughs> takže ja neviem, že ako nadáva. E, tak eh, ja tak ja vo svojom živote nepoužívam perverzne ako také výrazy, to nechcem povedať, že niekedy ma niečo nahneva, ja čo si poviem niečo také menej ako vhodné, ale vždy je to ako také počutiteľné, takže neviem, že čo to je, aký pohľad ako nadáva, naozaj neviem. Ale všetky tie komentáre pozorne som tak ako počúval, uh, proste pícha, pád, hej, a plánované a neviem, potom k tomu vrahovi, že čo to tam ako... E, Mikuláša tam Černáka asi mysleli? Ja, aha, aha, tieto veci, aha. No, tak e, všetky tie pripomienky také boli, áno, také rozhorčené a emotívne. Ja by som to zhrnul asi do toho tak, že Um, myslím si, že všetky tie reakcie, ktoré sú, tak by som to tak povedal, že Ehm, zhodujeme sa, alebo zhodujú sa v tom, že v podstate e, sú tí poslucháči poročení z toho, že tá sloboda slova je ako potlačená, aj, tak by som to zhrnul. S čím naozaj aj ja mám ako problém, to tá sloboda prejavu a sloboda slova by tu bola. Samozrejme, e, musí to byť tiež ako v súlade so zákonom, lebo zase úplne bez tiež nemôžeme byť E, pretože jednoducho tak je nastavený aj ten legislatívny alebo respektíve zákon, e, zákony sú nastavené tak, že zase úplne bez prehov nemôžeme si čo rozprávať a, a možno aj nadávať a ešte tak. Čo sa týka nadávok a to, tak to už by malo patriť k nejakej e, kultúre ako človeka a teda aj ten verbálny prejav mne tiež sa nepáči na verejnosti a veľakrát som bol svetkom aj toho, viete, to nie je nejaký e, občan Slovenskej republiky, ak e, tu ho spomíname, toho pána Kolára. Viem, že ho nepoznám, ale ja som počul, viete, to, keď to počujete v zákonodárnom ako zbore, priamo ako v Národnej rade a všeličo som tam počul. No a tiež to boli nevhodné veci, ktoré tam zazneli a zazneli. No, tak vidíte, tak to je ten prejav ako aj sloboda prejavu. No. Každopádne v stave, keď je naozaj rozhádaná tá spoločnosť a teraz budeme mať vlastne aj výročie atentátu na premiéra Fica, lebo to tiež áno. pramenilo z toho, že niekto áno, bol burcovaný áno. nejakým spôsobom, áno. že sa zradikalizoval pod vplyvom aj tých rôznych vystúpení, nevrámím, že Daniel Kolára, ale práve opačnej strany, ktorá áno. zase na niekoho iného útočí. Asi by sa naozaj mali celkovo ľudia spamätať, lebo to môže sa stať, že sa stane aj bežnou súčasťou života, že začneme sa tu, nedaj Bože, mlátiť za to, že kto má aký politický názor. Mm. Ono tie, viete, pokiaľ je to sila argumentov, sila slov a bojujeme ako v tej Národnej rade, tak je to OK, je to, by som povedal, že je to v poriadku ale to, čo ste ako spomenuli a tá radikalizácia, áno, ja ju cítim, tú radikalizáciu. A presne si pamätám, že sme boli na služobnej ceste a v teréne sme boli, mali sme taký dvojdňový výjazd, presne si pamätám aj kde. A v podstate bolo to 16. maja, kde mi riaditeľka kancelárie moje mi oznámila, že, že eh, atentát na, na premiéra, že bol spáchaný. A ja som zostal úplne taký ohúrený z toho a prvá moja otázka bola, viete, že atentát na premiéra, že, a, a, a sa pýtam na nášho ako premiéra Roberta Fica, že áno, to nie je možné. A prvá otázka moja bola, a žije? Mm. No čo som sa mal opýtať, viete, že, no, či žije. No a tak nevedeli mi celkom ako povedať, ale povedali, že, <clears throat> že žije, len takú odpovedať, tak hneď som telefonoval, som sa pýtal, že čo je. <clears throat> Samozrejme, bol som ako zrozený. Ale ja to poviem takto, prepáčte, teraz to tak poviem, médiá zohrávajú veľkú ako a takisto aj ten mainstream a ten nenávisné koľkokrát články, aj nenávisné ako prejavy, ktoré oni poukazujú ako na druhých, sami to robia. A oni to robia veľakrát rafinovania a podprahlo. Teraz vieš, keď, viete, keď sústavne na niekoho nadávate, a ho osočujete a proste žiaky a e, dávate všelijaké ako prívlastky a a skutky, ktoré, ako viete, tie, tie, tie najhoršie skutky, a ktoré ich ani neurobil, no tak na Slovensku, a to nie na Slovensku, ale aj to vo všeobecnosti ako platí, že sa nájdú tí ľudia, ktorí tomu nakoniec uveria. Ja ešte povedať, že však jak dobre ako zrobili. No, vytvoril sa <clears throat> cez ten <clears throat> skutok a cez ten atentát, musím povedať, že žiaľ musím povedať, že veľmi, veľmi negatívne ako precedens. Uh, lebo doposiaľ sme si na Slovensku, no proste to bolo čosi, čo sa, čo sa nemalo stať, stalo sa. A, no proste, kto by si to povedal ešte takto? Takto teraz ešte môžem povedať mm. pred rokom, že čo si také sa stane u nás na Slovensku. Viete, na Ameriku sme boli ako zvyknutí, hej, tam zastrelili si prezidentov a tak, ale na Slovensku Anečku. Ja som veriaci človek, ale keď e, potom však v priebehu toho dňa, v podstate my sme aj skončili tú pracovnú cestu Bološa, tak to už bolo po obede, ale proste tak sme už takí boli z toho veľmi vykolajení. A to bol obrovský zázrak, že ten premiér ako prežil a v podstate, viete, to nie je zase celkom tak, lebo štyrikrát do vás, keď strelia, nájdú sa ešte ľudia, a to je úplne strašné, jak, eh, jak to proste naozaj to je trestúhodné, keď hovoria, že však jemu sa nič nestalo, však mal neprestrelnú vetu. No vieš čo, daj si tú neprestrelnú vetu na koleno a nech ti streli takto do toho kolena cez tú neprestrelnú vetu, že či to znesieš takúto vec, keby už sme takú toho boli. Hej, a jakú neprestrelnú vetu, keď e, zakrvavený celý bol. A neviem, a, a potom nájdú ešte aj tí ľudia. Viete, to tak sa predostiera ako tým ľuďom, ale sú potom ľudia na Slovensku, ktorí tomu, e, ktorí tomu veria. To už budú rozprávať, že Adam premiér strelil do seba sám. Tak to sú už také obľudnosti, ktoré proste sa nehodia. A nepačilo sa mi potom aj to, viete, e, prvý to bol taký šok, e, hej, tak chvíľku bolo, ale len chvíľku bolo vlastne také pritomene a potom znova, znova ďalej ako nenávisne voči premiérovi. Tak ty nemusíš súhlasiť s jeho politikou, ale kde je ľudský rozmer, však jak ty môžeš druhému želať smrť alebo poškodenie zdravia alebo a, ja neviem, proste, že no, čokoľvek ako zle, keď si mal, ja neviem, úraz alebo čo. No a najdú sa tí ľudia ešte takí, ktorí to budú proste spochybňovať aj toto všetko, že ten atentát sa vôbec stal. No nemalo sa to nikdy stať, žiaľ, stalo sa. No je to taký vysoko, vysoko dvinutý varovný prst, aby naozaj nepokračovali v tej radikalizácii a polarizácii spoločnosti. No. Všetci máme ako na tom podiel, že aká bude tá spoločnosť. Či bude radikálna, polarizovaná, rozdelená. No, tak e, vo všetkom sa nemusíme zhodnúť, lebo to áno, nie je možné a politické názory a politické súperenie to je, to je normálne že tu je, ale podsúvanie polopravdy, lži a nepravdy, mm-hmm. tak to je veľmi neferové a toto sa mi nepáči na Slovensku, že toto sa tak šíri. Samozrejme, dneska máte prístup cez e, kadejaké komunikačné kanály, cez internet, Facebooky a všetky tieto veci a teraz sa nedá ani všetko úplne vychytať a ustriehnúť. Ano. Ale je to veľmi dôležité, aby sme my vychovali a formovali našu budúcu mládež Zatiaľ to, čo ako máme panečku, tak ja poviem pravdu povedať. My sme boli úplne iná generácia. Však ano, dobre, len, čak, ano, pardon, to tak bolo. Aj, aj naši rodičia boli in, inou generáciou. Skočím vám do toho, lebo budeme končiť za chvíľu a ešte má poslednú ano. otázku e, pani poslucháčka Vierka. No, ja by som sa vrátila, alebo teda len rýchlo ju dajte tú otázku, aby ja sme stihli odpovedať. Ja by som sa opýtala len v rýchlosti na takú drobnosť, že teda to polnohospodárstvo a ochrana pôdy a tá, tak ďalej, ale mňa dosť zaráža, že nikto, za, nikto sa nezauberá, alebo si nedáva do súvisu také, že... <coughs> Pardon že uh, tuto na tom juhozápadnom Slovensku je tá úrodná pôda a keď si zoberete, teraz by som trošku, nač, trošku pripomenula tú baterkáren Šurany, aj keď teda, že v Trnave úrodná pôda automobilka z 20 kilometrov Sereď Amazon 20 km, Nitra automobilka ďalších necelých 20 km, ďalšia takáto obrovská stavba, ktorá ničí pôdu. Že či by sme si viac predsa len tú ornú a úrodnú pôdu nemali viac chrániť a tieto stavby stavať tam, kde tá pôda není taká taká ano. akože úroda. A máme už iba dve minúty na odpoveď, tak skúste to zhrnúť. Áno, lebo aj tie logistické centra, ktoré máme na eh, zastavané obrovské plochy, a keď idete z Trnavy do Bratislavy alebo z Bratislavy do Trnavy, tak eh, tam toto vidíte, aké obrovské plochy hektárov pôdy sú zastávané. Áno, lenže to ono to máte takto Viete, keď príde investor, tak chce mať infraštruktúru, to, to, to, podmienky, ktoré nechcete, ideme do Polska, ideme do Rakúska, to je ako aj s tým drevom. A aj ten investor si teraz takto toto vyberá a my tu diálnicu stále nemáme ako urobenú do tých košíc. A keď tá infraštruktúra sa dobuduje, ono sa to viac ako tak rozloží. Som za to, aby sa chránila polnohospodárska poda, Ja viem veľmi dobre, že čo je polnohospodárstvo, lebo to je strategická vec my tam, kde to zabetonujeme a všetko to zastávame, tak ťažko sa bude revitalizovať ako tá pôda. Aby sme príjmali tie rozhodnutia naozaj teraz uvážene, lebo e, môže to byť v krátkej budúcnosti, možno 5, možno 10 rokov a budeme potom tie škody, ktoré ako napáchame cez zle ako rozhodnutia, budeme veľmi a, A majú tí, tí obyvateľia Šurian, ktorí nesúhlasia s baterkárňou, to je posledná otázka, nejakú šancu, že sa to zastaví? No ja poslednú informáciu, ak máte inú informáciu, opravte ma pán redaktor, ale pokiaľ ja viem, tak tam eh, to mestské zastupiteľstvo tam eh, dalo ako súhlasné stanovisko, je tak? Tak to všetko závisí potom no, od toho, áno? Tam už nemôže potom ani ministerstvo nič. Tá, mhm. miestni mm-hmm. ľudia si to ako rozhodujú. Však ja viem, že dobre, teraz sa postavia tak, ale to je, samozpráva funguje tak koho sme si zvolili, zvolili sme si, ja neviem, tam primátora alebo primátorku, zvolili sme si, <clears throat> ja neviem, tých poslancov, ktorí tam ako fungujú. A to sú tí, ktorí rozhodujú. To rovnako je aj, aj na celoslovenskej ako úrovni, tak je to aj na obecných a mestských úrovniach. Toho, koho sme si zvolili, tak to nás ako reprezentujú. A oni majú tú kompetenciu, aby rozhodovali. Ďakujeme pekne. Musíme končiť. Ďakujeme pekne, ale poprosím Máme vás, večer, ešte zostanete na linke, lebo potom, po tomto rozhovore ešte vám dám dve otázky pre kľúč od bodka .sk. A to budú jednoduché otázky o pápežovi. Tak ešte vás poprosím, Dobre. zostaňte na linke a želám Dobre. všetkým poslucháčom pekný zvyšok dňa. Do počutia. Bol tu s nami dnes eh, pán štátny tajomník eh, Štefan Kufa. Ďakujeme pekne a lúči sa aj